Que isso, bebê? Você tá falando. Você tá brincando comigo, né? Só pode. Não, só pode. Você tá viajando, meu. Você tá de brincadeira comigo, né? Ah, é? Pode, pode te mandar real, cara? Vou falar. Alô? Alô? <laughs> Alô? Ó, oh, ó, oh, tá chegando, hein? tá louca, hein? Ó, oh, tô chegando, hein? Ó, oh, que que é isso, hein? Ó, oh, coisa louca, hein? A química é louca, é paranormal. Do além, do além.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 então, vá, tô chegando, hein? Vá, que que é isso, hein? Vá, coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein? Vá, que que é isso, hein? Vá, coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar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 Então, ó, tô chegando, hein? Ó, que que é isso, hein? Ó, coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein? Ó, que que é isso, hein? Ó, coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo. menina vai se apaixonar. Ó, tô chegando, hein? Ó, que que é isso, hein? Ó, coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein? Ó, que que é isso, hein? Ó, coisa louca, hein? Ah, mas só de castigo vai se apaixonar.